Die Heere het vir Mooses gesê, beveel die Israëlieten om weg te draaien en kamp op te slaan na by Pihagrot tussen Migdol en die Sedert. Regoor Baalsefon by die Sedert moet jylle kamp opslaan, dan zal die vader denk die Israëlieten het verdwaal en is dier die woestijn vastgekeerd. Het zal die vader weer koppig maak, zodat hij jylle achtervolg, en ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan zal Egypte besef dat ik die Heere is die Israëlieten het die bevelen uitgevoerd. Toen de koning van Egypte die bericht krijgt dat die volk vergoed weg is, het zijn houding in die van zijn ambtenaren teenoor die Israëlieten verander. Die Egyptenaars het gezegd, wat het ons aangevang dat ons die Israëlieten laat trek het. Nou is ons hulle dienst kwijt. Die vader het sy strijdwaal laat in span en sy leer saam met omgevat. Hij het sy 600 beste strijdwaal gevat, as ook al die andere Egyptische strijdwaans, elkeen met een bemanning van drie. Die Heere het die Faroe, die koning van Egypte, koppig gemaakt zodat hij die Israëlieten achtervolg het, maar die Israëlieten het onder die beschermen van God verder getrek. Die Egyptenaars het hulle achtervolg, en al die strijdwaans van die Faroe met bemanning en leermacht het hulle ingehaal terwyl hulle bezig was om bij die Sederkamp op te slaan, nabij Pihagrood recht oor Baal Sefon. Toe die Faroe naderkom, sien die Israëlieten skielik die Egyptenaars sit hulle achterna. Hulle het baie bang geword en benauwd naar die Heere geroep. Hulle het vir Mooses gesê, is daar nie begraafplek in Egypte nie dat jij ons saamsleek om in die woestijn te sterven? Wat het jy ons aangedoen dat jij ons uit Egypte laat trek het? Ons het jou Moos in Egypte gesê om ons te laat staan dat ons voor die Egyptenaars werk. Dit is voor ons beter om voor hulle te werk als om hier in die woestijn om te komen. Maar Mooses het die volk geantwoord, moet nie bang wees nie, staan vast, kyk die Heere jylle vandag gaan red, want soos jylle die Egyptenaars nou daar sien, sal jylle hulle nooit weer sien nie. Bly jylle maar kalm, die Heere sal vir jylle veg. Toe het die Heere vir Mooses gesê, waarom loop jylle so benauwd na my? Sê vir die Israelite hulle moet verder trek. En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die sedert uit en kloof dit oop zodat die Israëlieten op droge grond kan deurgaan. Ek zal die Egyptenaars zo so koppig maken dat hulle die Israëlieten zal achtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die faroe en sy hele leer, strijdwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die faroe, sy strijdwaans en hulle bemanning, zal Egypte besef dat ik die Heere is. Die engel van God wat altijd voor die Israëlieten uitbeweeg het terwijl hulle getrek het, het nou achter hulle plekken geneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het achter hulle ingeskuif, tussen die Egyptenaars en die Israëlieten. Aan die Egyptische kant was die wolk donker en aan die Israëlitische kant het het die nacht verlig. Die hele nacht dier die twee groepen nie nader aan mekaar gekom nie. Mooses het sy hand oor die sedert uitgesteek, en die Heere het daar die hele nacht die water met een sterk ooste wind weggedruif, zodat so die water opgekloof en die seder daar drooggelee is. Die Israëlieten het op droge grond dier die seder gegaan, en die water het weerskante van hulle soos een muur gestaan. Die Egyptenaars het hulle achterna gesit, die faroese perde, strijdwaans en bemanning is allemaal achter hulle aan die sedert in. In die vroege morgen het die Heere uit die vier en wolkolom afgekyk op die Egyptische leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strijdwaans laat uitval, zodat so hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egyptenaars, ons moet wegkom van die Israëlieten af, want die Heere veg vir hulle teen Egypte. Maar die Heere het vir Mooses gesê, steek je hand uit oor die sedert zodat so die water oor die Egyptenaars waar hulle strijdwaans en bemanning kan stroom. Mooses steekte sy hand oor die sedert uit. Ten dagbreek het die sedert teruggestroom oor sy bodem en die Egyptenaars het hulle teen die water vastgevlug. Die Heere het hulle dier die sedert laat meesleer. Toe die water terugstroom, was die strijdwaans en bemanning, die hele leermag van die varen wat achter die Israëlieten aan die sedert in is, dooi onder die water. Daar het nie een van hulle oorgeblij nie. Maar die Israëlieten het op droge grond dier die sedert gegaan en die water het weerskante van hulle soos een muur gestaan. Die Heere het Israël door die dag gereed van Egypte, en die Israëlieten het die Egyptenaars dood op die strand zien lee. Toe Israël sien hoe krachtig die Heere teen Egypte opgedreed het, is hulle met onzag vir hom vervul. Hulle het in die Heere gegloe en ook in Mooses, sy dienaar.